السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد وبين وتكوف إسلام بعدكم شكور الله سبحانه وتعالى vile vile kumsalia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunaendelea na kukumbushana msingi na aqida ya ahli sunnati wal jamaa jana tulizungumzia kuhusiana na msingi mkubwa na aqida ya ahli sunnati wal jamaa ya kwamba wao wanakiri na kuamini ya kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallama yeye ni Abdullah na ni Rasulullah yeye ni mja wa Allah na vile vile ni mtume wa Allah tabaraka wa taala hizi sifa mbili kuu ni za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam abdun wa rasulu ilikuja katika hadithi sahih ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam akumbusha umma wake akisema la tatruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam msije mkavuka mipaka ya kunisifu kama vile walivyomsifu manasara Isa ibn Maryam walikwenda kumsifu wakapindukia katika kumsifu mpaka wakamfikisha daraja ya kumpa yeye sifa ya nini ya uungu. Kwa hiyo mtume anakataza msije mkamsifu kupindukia kuvuka mipaka paka mkaja mkamsifu mtume sallallahu alaihi wasallam katika sifa ambazo hana akasema inni abdullah wa rasulu mimi ni mja wa Allah na ni mtume wa Allah faqulu abdallah wa rasulu semeni ni abdullah na ni Rasulullah tusije tukamfikisha katika daraja ambayo mtume sallallahu alaihi wasallama hakupewa na Allah tabaraka wa taala na hayo ndiyo ambayo waislamu wanatakiwa wayaelewe ya kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ana sifa zake Allah alizompachika alizompatia kwa hiyo tusije tukatoka na kuvuka hizo sifa tukamfikisha katika daraja ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe hairidhii na Allah tabaraka wa taala hatakuwa radhi na sisi kwa hiyo kisha tukasema arsalahu Allahu bilhuda Allah amemtuma mtume Muhammad kwa huda ambayo nini ni Qur'an dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin Qur'an imeitwa ni huda ndio alokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam ndio alopewa mtume sallallahu alaihi wasallama ailete kwa umma wake wa dini alhaq na vile vile ametumwa kwa dini ya haq ambayo ni ni Uislamu liyudhhirahu ala dini kulli ili aweze kuidhihirisha iwe juu ya dini nyingine iwe Uislamu ndio the best katika adiani za nini za ulimwengu tukasema ya kwamba wa annahu aula bilmu'minina min anfusihim ya kwamba yeye ana haki kwa waumini kuliko hata nafsi zao ya kwamba unatakiwa umtangulize mtume zaidi kuliko hata nafsi yako wa huwa khatamun nabiyyi naye ndiyo mwisho wa manabii hakuna nabii mwingine atakayekuja isipokuwa huyu mtume Muhammad alikuja kuwa yeye ndio wa mwisho na kuja kwake yeye katika riwaya za hadithi zinasema ya kwamba ndio dalili za kukaribia nini kiyama kwa sababu yeye ndo mtume wa mwisho na hakuna mtume mwingine ursila ila al-insi wal tunaitakidi ya kwamba mtume ametumwa kwa wanadamu na majini wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Qur'an hii imezungumzia majini kazungumzia wanadamu ya kwamba mtume huyu ni rasulu thaqalaini rasulu asthaqalaini ni mtume wa vizito viwili vizito viwili ni vipi al-insi wal-jin ni wanadamu na nani na majini kuna aya nyingi zinathibitisha kwamba mtume sallallahu alaihi wasallama ametumwa pia kwa majini wanadamu na majini wote qul uhiya ilayya أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم mundhirini. Hizi aya zote zinaonyesha walikuwa wakija wakimsikiliza Mtume sallallahu alaihi wasallam akiisoma ile Qur'an, kisha waenda kuwaonya watu wao wawapelekea watu wao ujumbe wale majini wenzao kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallama huwa rasulu thakalaini ni mtume wa vijito viwili ambavyo ni majini na nani na watu kisha bashiran wa nadhira hizi ni sifa za mtume sallallahu alaihi wasallam alitumwa kwa kazi, kwa kazi ya tabshir kuwabashiria almu'minina birrahmati waljanna alikuja kutubashiria sisi waumini ya kwamba tukifanya mazuri tutakwenda kupata rahma ya Allah na tutaingia katika pepo ya Allah tabaraka wa taala wama arsalnaka illa shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biidhnihi wa sirajan munira kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ni bashiri ya kwamba yeye abashiria walimwengu, abashiria waumi ya kwamba idha fa'alu alhasanati wassalihati sayanalu sayanaluna rahmatallahi wa jannatallahi azza wa jalla, watakapofanya yale mazuri mema basi watakwenda kupata rahma ya Allah na janna ya Allah tabaraka wa taala wanadhira na ni mwonyaji kwa wale watu mauswad wale ambao wanamuasi Allah tabaraka wa taala almukadhibina lirisalati nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wale wenye kukadhibisha risala na utume wa mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mtume alitumwa kuwaonya hawa wakadhibishaji hawa ambao wanatenda maasia kuwaonya wao na kuwatahadharisha wao na nini na jahannam mkifanya hivyo basi mjue kule mbele kuna moto mtakwenda kuingia katika nini katika moto huo wadaian ila Allah biidnihi wa sirajan munira na vile vile yeye alingania kwa Mwenyezi Mungu da'iyan ila Allah laysa da'iyan ila shayatin Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sifa zake ni kwamba yeye alikuwa ni da'i wa kulingania watu kuja katika tauhidi ya Allah kumpwekesha Allah hakulingania katika shirki ndio maana katika sira utapata wale makuraishi wa maka walimchukia kwa sababu yeye alikuja kuondosha miungu mia tatu abakie Mungu mmoja Allah tabaraka wa taala hiyo ndio kazi mtume aliifanya maka miaka tatu akaenda pia vile vile akaifanya Madina kazi ya kuita watu katika dini ya Allah tabaraka wa taala wada'ian ila Allah da'iyan ila Allah kul hadhihi sabili tume anaambiwa ana, ana na Allah waambie ummati wako ya kwamba hadhihi sabili hii ndiyo njia yangu njia ipi ya mtume ad-da'wa ila Allah azza wa jalla hadhihi sabili eh ad'u ila Allah ala basirati ana wa man ittaba'ani kwa hiyo kila mmoja atakiwa asimame na hii kazi ya mtume ya kulingania watu katika dini ya Allah tabaraka wa taala wa sirajan mtume sallallahu alaihi wasallam ni siraj yani amruhu wadhih mambo yake yalikuwa ni wazi mubayyan ambayo yako yana ubainifu wa kila aina ya kwamba si mambo ya kwamba hautoelewa mambo yake yalikuwa wazi mtume sallallahu alayhi wasallam kama vile wanavyosema wanaozuoni wa tafsiri kufasiri hii aya wasiraja munira ay wa amruka dhahirun ma jita bihi min alhaq ya ile haki uliokuja nayo iko dhahir ni ya wazi kila mmoja aweza kuifahamu ile haki kashamsi fi ishraqiha wa idha'atiha iko wazi kama vile jua linavyochomoza linavyoangaza katika huu ulimwengu la yajhaduha illa muanidun hatoipinga hi haki aliyokuja nayo mtume isipokuwa mtu ambaye mwenye inadi mtu ambaye mwenye kibri akiambiwa maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam akiambiwa haki aliyokuja nao mtume sallallahu alaihi wasallama ye kazi yake ni kupinga tu mtu kama huyu ni anainaji kwa sababu kila kitu tarakana ala almahajjatil bayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halikun ametuacha katika barabara iliyo nyeupe kabisa hakuna mushkila wote sasa itatushangaza leo hii watu wawe waje ku, ku, kuzozana katika vitu wakati tayari tuna mwongozo wa Qur'an na Sunna. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul. Kwa nini tusirejee kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake tuangalie hizi tofauti kwa sababu dini iko wazi. Kila kitu mtume ameweka wazi. Hatopotee isipokuwa yule mtu ambaye ataka tu kupotea yeye lakini kullu shay'in muwadhahun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mambo yake yalikuwa ni sirajan munira tena yenye kuangaza kwa yule mwenye kutaka mwangaza kwa yule ambaye hataki mwangaza atabakia hivyo hivyo arsalahu bisalahi dini wa salahi dunya Allah amemtuma mtume Muhammadin kwa maslahi ya kidini na maslahi ya nini ya kidunia rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar kwa hiyo dini hii inaangalia pande zote mbili dini na dunia isije tu mtu akakaa msikitini asema mimi nitaabudu tu sifanyi kazi wala sishughuliki na mambo ya ulimwengu ingekuwa ni zama za saidna Umar unapigwa viboko nenda kafanye kazi si masala ya kuja msikitini sema wewe utaabudu tu hautoshughulika na kutafuta nini dunia yako kutafuta riziki ya watoto wako mke wako watu wako kwa hiyo hii dini imekuja ni swalahu dunia wa wal akhirah vile vile inakuja kutengeneza mambo ya kidunia na mambo ya kiakhera waliyaquma alkhalqu biibadati llahi na ili watu wasimame na kumwabudu Allah tabaraka wa taala watekeleze ibada ya kumwabudu Allah subhanahu wa taala wayastainuna birizqihi ala dhalika mnajisaidia kwa ile riziki ya Allah mnayokula mnajisaidia nayo ili mpate kumwabudu Allah si mtu afanye kuwa yeye atatumia riziki ya Allah kwa ajili ya kufanya uovu la unatumia riziki kwa sababu ya kupata nguvu za kumwabudu Allah subhana هو تعالى وهيا مشاكي الله تجعلي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين الحمد الله